і не знаю, що бачила там. На протилежній жовто-золотій стіні великого ресторану для іноземців. Уривок з листа. Я забула це місто, і воно забуло про мене. А готель, в якому ми з татом живемо зараз, зовсім не знав мене бо збудований по війні. Я не знаю його тарілок на стінах і його дзеркальних вітрин на два поверхи. В часи моєї молодості не бувало таких готелів, а може, я не знала про них. Любі мої Жанна і Базіль. Я так шкодую, що ви не поїхали у подорож з нами, бо не знаю, коли ще раз наважусь приїхати сюди по сліду власної муки. Хоча, може, воно і ліпше, що ви коли-небудь пройдете цією землею без мене. Можливо, так буде й ліпше. Тут немає нікого з родичів, а випадкові знайомі, наче сіль на мою рану. І я уникаю ближчих дотиків до людей, які відчуваю, могли б зранити і зрушити мою душу, востаннє невідривно прив'язати її до землі де народилась і я, і всі сто, чи скільки було їх колін роду мого. Мені страшно від цієї думки, і ще страшніше від того, що не знаю, як жила б я без вас і як би ви без мене. Тепер я муситиму емігрувати з цього міста по добрій волі. Перший раз мене вивозили звідси під вартою в запломбованому вагоні. Я зустрілася тут і розмовляла з одним чоловіком. А після того мені стало остаточно порожньо і важко, і зовсім розхотілося жити. Я так боялася ночі, що якраз наставала. Тато ліг спати, а я сиділа в другій кімнаті нашого номера, вмикаючи і вимикаючи світло. Просто так, світло темрява, життя, смерть. Раптом я побачила, як у будинку напроти хтось вмикає і вимикає лампу в тому самому ритмі. Тої миті це для мене означало куди більше, ніж для астронома відкриття сигналів іншопланетної цивілізації. Просто я зрозуміла, що не сама на світі, і усміхнулася незнайомому сусідові, вимкнула світло в кімнаті, лягла спати і заснула так швидко. Уривок з листа. Ти про мене забуваєш, Вікторе, а цього робити не слід, бо нечемно, коли чоловік з виразкою шлунка, гіпотонією та різними іншими болячками, дивись мою історію хвороби, змушений брати олівця до репучих суглобів, писати до твоєї неуважної милості. А пишу я до тебе тому, що за тиждень, дивись енциклопедію, мені стукне 73 роки. І оскільки на вулиці лє безперервний дощ, ми не зможемо, як хотілося б посидіти під твоїм розкішним деревом, вирослим з червоного зерня, то ти маєш сам прийти до мене. Щоб виглядати хоч сяк так пристойно у порядному товаристві, ти берешся у красиву білу сорочку з краваткою до улюбленого вечірнього костюма, і щоб така твоя вишуканість нікого не дивувала, візьми з собою даму, яку звуть вірою, і яка справила на мене незабутнє враження від найпершої зустрічі. Коли тобі миліший тон ділової кореспонденції, то скажу, що мені надзвичайно подобається те, що справи суто творчі поему ти розв'язуєш разом з друзями з заводу Воровського. А те, що Віра прийшла до тебе, теж стало складником твоєї душі, сподіваюсь, з чим тебе й поздоровляю. А мене приходь поздоровити у вказаний в енциклопедії день о шостій вечора. Твій